ostrofungoi crescas sur caforestagioi. Antau tri jaroi, tri junae virinoi en Graz fondis la fungo En la centro de Graz, la juna entrepreno cultivas ostrain pleurotoin. La substraton formas portio caforestagioi, collectitai el cafeioi, cae restauratioi de Graz. Pli oldec dec tritunoi da biologia rubajo amassigas ciu tage, nur en graz, per ca Tiu rubajo shutigas sen utile en la generalan rubajon. Tiu facto motivigis tri virinoin en graz, unu actorinon, unu technicistinon pri construado, cae unu faculinon pri gastronomio, cunigi, por cultivi altvalorain ostrofungoin. La cafo restagioi, ciui servas ciel nutra substrato por la fungoi, devenas de restauratioi cae cafeioi de graz. La ostrae pleurotoi estas cultivatai en cafo restagio, ciu alicase sciutigius alla generala restrubajo, clarigas unuela fondintinoi de la fungo cesto. Aldonigas la micelo, do la fungo. Cio tio estas tiam mixata, estas empacata en sacoin, cae alvenas tiam por tri semainoi en tre varman cae malhelan eion, cae tiam, post tri semainoi, estas portata al alia, hela eio, cun alta aer humidezzo. La instigo por tiu exterordinara proiecto venis de televida rapporto pri la bredado de cafofungoi en Nederlando. Tion mi trovis vere interessa, do unu flanque savi la caforestajon, quiu alicase fornsutigius, cae aliflanque, tio estis ancau economie tre interessa estis spontana decido. Ciui tri maldungigis, cae saltis en la malvarman aquon. Ni collectis tiam spertoin per provado, cae nun la afero funccias de tri jaroi, cae estas successa. Lau unu e la fondintinoi, ostro fungoi, trafas nervon de la epoco, concerne al nutrado la ostrai pleurotoi estas compreneble plene interessai, kiel anstatauajo por viando, char ili enhavas ciuin essenzain amin acidoin cae la vitaminoin bo, co, cae do, cae ancao bo dectu, ciu estas interesa por vegetaranoi cae vegananoi. Cae tiui fungoi estas multflanke appliceblai ciu rostitai, pacitai, en sauzoi, cun nudeloi au en risotto. Ili estas en gusto tre fainai, similas en sia consisto al bovida viando, cae tial ili estas nomatai bovida viando de la arbaro. Ciui tiui aspectoi estas ancau interessai por la comerzo estrino de comerza ceno en stirio diras, tiu fungo estas multobla talento, gi estas mult flanke applicabla, ca cio estas pli bela, ol povi offerti al niai clientoi dum la tuta iaro freshan ostro fungon el stirio. Post la ricolto de la fungoi, cetere, fermigas la circlo la malnova substrato estas applicata kiel stercajo en la agriculturo.